บุ๊กทูหกชสตอ่านและเขียน č ิต a t i i pisati ดิฉันอ่านย a č ิตัมดิฉันอ่านจดหมาย Ja čitam jedno slovo. ดิฉันอ่านคำศัพท์ Ja čitam jednu riječ. ดิฉันอ่านประโยค Ja čitam jednu rečenicu. ดิฉันอ่านจดหมาย Ja čitam jedno pismo. ดิฉันอ่านหนังสือ Я читам jednu книгу ดิฉันอ่าน Я читам คุณอ่าน Ти читаш เขาอ่าน Он чита ดิฉันเขียน Я пишем. ดิฉันเขียนจดหมาย Я пишем едно слово. ดิฉันเขียนคำศัพท์ Я пишем jednu r i j ดิฉันเขียนประโยค Ja pišem jednu r e č e n i ดิฉันเขียนจดหมาย Ja pišem jedno p i s m ดิฉันเขียนหนังสือ Ja pišem jednu k n j ดิฉันเขียน Ja p i š e คุณเขียน Ti pišeš เขาเขียน on ิเศษ